paga droga, banca ping, vem outro e passa pica. É o Uber das meninas, é o Uber das meninas, paga droga, banca ping, vem outro e passa pica. Passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, aconteceu. Tu pagou bebida, pagou droga e tu comeu. Não queria explanar, mas vou ter que soltar a voz. É o famoso Queiroz que pega as mini e traz pra nós. É o famoso Queiroz que pega as mini e traz pra nós. É o famoso Queiroz que pega as mini e traz pra nós. DJ É o Uber das meninas, paga droga, banca ping, vem outro e passa pica. É o Uber das meninas, é o Uber das meninas, paga droga, banca ping, vem outro e passa pica. Passa pica, passa pica, passa pica pra fazer o que se aconteceu. Tu pagou bebida, pagou droga e tu comeu. Não queria explanar, mas vou ter que soltar a voz. É o famoso Queiroz que pega as mini e traz pra nós. É o famoso Queiroz que pega as mini e traz pra nós. É o famoso Queiroz que pega as mini e traz pra nós.